Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 3-ն է տարվա 337-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1900 թվականի այսօրը Փարիզում ֆրանսերեն լույս տեսավ պրոարմենիա երկշաբաթ հաթերթը։ 1920-ի այսօրը ստորագրվեց Ալեքսանդրապոլի հաշտության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Հայաստանն ունեցավ տարածքային ծանր կորուստներ։ 1958-ի այսօրը Երևանի կայարանամերձ հրապարակում տեղի ունեցավ Սասունցի Դավիթ Հարզանի հանդիսավոր բացումը։ Այսօրն են ծնվել 1755 թվականին ամերիկացի գեղանկարիչ Գիլբերտ Ստյուարտը, 1842 թվականին արևմտահայ վիպասան Սրբուհի Տյուսաբա։ Հայ առաջին վիպասանուհի Տյուսաբա հասարակական ասպարեզ իջավ 1880-ական թվականներին։ Գրական գործունեության սկզբում Պեշիկ Թաշլյանի ազդեցությամբ գրել է գրաբար ու աշխարաբար ոտանավորներ, որոնցից Գարունը տպագրվել է բազմավեպում։ Աշխարաբար հայ լեզուն գրքույկում հանդես եկել նոր լեզվի պաշտպանությամբ։ Դյուսաբի գեղարվեստական ստեղծագործության նախերգանքը Կոստանդնուպոլցի եւ Զմյուռնիայի մամուլում տպագրված հրապարակախոսական հոդվածներն են, որոնցում նա բողոքել է կանանց անազատ վիճակի դեմ, առաջ քաշել կրթության եւ աշխատանքի իրավունքի պահանջները։ Այս գաղափարները ցայտուն արտահայտվել են նրա մայտավեբում։ Գրողը կնոջը համարել է ողորմելի զոհ, ում առաջ փակ են ամեն ազատ շավիղ։ Ծաղրել է ֆրանսիական հեղափոխության հրճակած ազատություն եւ հավասարություն սկզբունքները, որոնք պարզապես ահագին բարեր են։ Դյուսաբի կարծիքով կինը կարող է ազատություն նվաճել լուսավորվելու, նախապաշարմունքների դեմ պայքարելու եւ աշխատելու միջոցով։ Դյուսաբի հայացքները հուզել են ժամանակի արեմտահայ հասարակական գործիչներին։ Մի շարք մտավորականներ հանդես է եկել մամուլում արտահայտել նպաստավոր կամ մերժողական կարծիքներ։ Դյուսաբը շարունակել է իր ցավալած պայքարը, քննադատությանը պատասխանել Սիրանույշ եւ Արաքսիական վարժուհին վեպերով։ Դրանցից առաջինում նա ցույց է տվել իր հրճակած գաղափարների անհարիրությունը իրականությանը, պաշտպանել ազատ սիրո իրավունքը, մերժել բռնի ամուսնությունը, իսկ երկրորդում փորձել է հիմնավորել այն գաղափարը, որ կնոջ ազատագրության կարևոր նախապայմանը աշխատանքն է, որ կարող է անկախ վիճակ ստեղծել նրա համար։ Նրա երկերով ողջավորված են եղել նաև Զապել Եսայանն ու Աշակուհի Ջեզվեճյանը, իսկ դրանցում տեղ գտած գաղափարները հետագայում արժանացել են Շիրվանզադեի ուշադրությանը։ 1842 թվականի այսօրն է ծնվել լեզվագետ ու թարգմանիչ Մեսրոպ Նուպարյանը։ 1864 թվականին հայ գրող Լևոն Մանվելյանը։ 1883 թվականին ավստրիացի կոմպոզիտոր Անտոն Վեբերն։ 1895 թվականին ավստրիական ցակման բրիտանացի հոկեբան եւ հոկեվերլուծաբան, հոկեվերլուծության հիմնադիր Զիգմունդ Ֆրեյդի կրտսեր դուստրը Աննա Ֆրոյդը։ 1896 թվականին հեղափոխական կուսակցական ու պետական գործիչ Ավիս Նուրիջանյանը 1915-ի այսօրն է ծնվել հայ գրող արձակագիր խորթային Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սերոխ Անզադյանը 1927 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի երգիչ ու դերասան Էնդի Ուիլյամսը 1948 թվականի բրիտանացի երգիչ Black Sabbath խմբի հիմնադիրներից մեկը Ozzy Osbourne-ը 1961-ի այսօրն է ծնվել հայ քաղաքական գործիչ հրապարակախոս Հայաստանի ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանը։ Այսօր դեկտեմբերի 3-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 28 օր։